Namo tase bhagavato arahato samma sambuddhase. Namo tase bhagavato arahato samma sambuddhase. Namo tase bhagavato arahato samma sambuddhase. Ekam samayam bhagava savatiyam viharati jetavane anathapindikasa arame atháko anyatara devata abhikantaya ratiya abhikantavanna kevalakappam चेतवनम ओभासित्वा येन भगवा तेनुपसंकमे उपसंकमित्वा भगवन्तमभिवादित्वा एकमन्तम् ekamantam एकमन्तं ठिता खोसा देवता भगवन्तं घाताय जाभासि बहुदेवा मनुषा च मङ्गलानि अचिन्तयुम् आकङ्खमाना सुप्तानं ब्रूहि मङ्गलमुतमम् आसेवना च बालानां पण्डितानां च सेवना पूजा च पूजानीयानम् एतं मङ्गलमुतमम् patirupa desa vaso ča pumbe čakata punyata atha sama panidicha etam mangalam tamam bahu sačanča sipanča vinaya ča susikhito subhasita čaya vača etam mangalam tamam mata pitu uppattanam puttadakasa sangaho anakkulača kammanta etam mangalamuttamang mata pitu uppattanam puttadarasa sanghaho anavajani kammani etam mangalamuttamang दानं च धम्मचर्या च ज्ञातकानं च सङ्गहो अनवजानि कम्मानि एतं मङ्गलमुतमाम् आरति विरति पापा च मज्जपाना च संयमो අපමාදෝච ධම්මේසු ඒතම් මංගල මුතමං ගරවෝච නිවාතෝචා සන්තුති චකතාඥුතා කාලේන ධම්ම සවනම් ඒතම් මංගල මුතමං කාන්ති වසෝව චාසතා සමනානංච දසනම් කාලේන ධම්ම සාකාචා ඒතම් මංගල මුතමං tapoača, brahmačariáča, ariasača, nadasanam, nibbana sači, kiriáča, etam, mangala, mutamam, futasaloka, dammehi, čittam, jasana, kampati, asokam, virajam, kemam, etam, mangala, mutamam, एतादिशानि कत्वाना सबतामपराजिता सबता सुप्तिं गच्छन्ति tam sam mangalang upamang utamang ti etena vaje na hotu te jaya mangalang etena sacheva na nasantu sabu padava etena vaje na sabbe roga upasamentu te nakkata yakabhutanam papagaha nivarana paritasa anubhave nehantute samupádave yat dunimittama vamangalang chayo cha amanapua sakuna sasando papagaho adu supinam makantam buddhanubhave nevinasamentu yat dunimittama vamangalang chayo cha amanapua sakuna sasando papagaho adu supinam makantam tama anubhavene vinasamentu yat dunimittam avamangalang cha yocha manapo sakuna sasando papagaho adu supinam makantam sangha anubhavene vinasamentu